nikijihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani yeyote ambaye kwamba ni mwenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ufaulu hapa duniani na kesho akhera mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna lilmuttaqina mafaza, hakika wanaomcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawa ndiyo wenye kufaulu. Katika Jumaa iliyopita tulianzisha msururu wa maudhui tukizungumzia alqaswa, ugumu unaopatikana katika nyoyo za wanadamu. Tukaelezea maana ya kaswa, tukaelezea sehemu ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja kaswa katika Qur'ani na kuizungumzia na vile vile tukagusia hadithi za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na jambo hili na leo tunaangalia baadhi ya aqwal za wanawazuoni wanavyosema kuhusiana na maudhui yetu سهل ابن عبد الله يقول anasema sahal ya kwamba kullu uqubatin tahara adhabu zote ni tahara zinakwenda kumsafisha mwanadamu kutokana na yale makosa yake aliyoyafanya illa uqubat alqalbi isipokuwa adhabu ambazo kwamba zinazoelekezwa kwa moyo wa mwanadamu fa innaha qaswa kwani adhabu kuhusiana na moyo ni kupata kaswa ugumu katika moyo na hasara inarudi kwa huyu mwanadamu waqala Abdullah ad-Dari anaelezea Abdullah ad-Dari kana ahlul ilmi billahi walikuwa salaf walikuwa watu wema ambao kwamba ni wasomi ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala yaqulun walikuwa wakisema katika yale maneno yao ambao kwamba walikuwa wakisema anasema inna shaba hakika ya kushiba yaksil qalba inakwenda kufanya moyo kuwa, mzi, kuwa mgumu ile kushiba sana basi inafanya moyo unafanya nini? Unakuwa na uvivu, unakuwa na ugumu. Wayuftiru albadan, na pia vile vile inapelekea mwili kuwa tena ndio umejiachilia, hauwezi kufanya ibada. Wasuila Dhanun, aliulizwa Dhanun, ma asasu qaswa qaswat alqalb, ni ipi misingi ni chanzo kipi cha moyo kuwa mgumu faqala bibahthihi an ulumi radhiya nafsuhu ni kutafuta elimu na ikawa moyo umeridhia bitaalimiha ile elimu ikawa moyo umeridhia katika jambo hili duna istimaliha lakini moyo huu ukaufanyii kazi ile elimu. Elimu unayo lakini ikawa huifanyii kazi. Walusulu ila haqaiqiha, na pia vile vile ikawa moyo hujishughulishi au mtu huyu hajishughulishi kufika katika hakika ya jambo lile ambalo kwamba amelisoma au amelisikia. Mathalan, tuko katika Khutba ya Ijumaa. Tumehudhuria kusikiliza khutba yatakayosemwa katika khutba hii, basi ukapata sisi hatuyafanyii kazi, au vikao vingine vyovyote vya elimu, ikawa mambo yamezungumzwa, imeelezewa qala Allah wa qala Rasul, lakini mwisho wake ikawa hatujishughulishi kufanyia kazi yale ambayo kwamba tumeyasikia, yale ambayo kwamba yameelezewa katika dini hii ya Kiislamu. Kwa hiyo Dhanun anasema ni kutafuta elimu na nafsi hii ikawa ni yenye kuridhia, lakini ikawa haifanyii kazi elimu ile na wala haifuatilii uhakika wake. Maadamu wewe umesikia jambo, basi hutaki kujua uhakika wa jambo lile ni kitu gani. Qala Maliku ibn Dinar Anatuelezea Malik ibn Dinar arba'u min ulumi shaqawa min, min alami shaqawa, mambo manne haya mambo ni katika ulimwengu muovu mno. La kwanza akatwambia qaswatul qalbi, ni yule moyo mgumu, pata moyo ambao kwamba ni mgumu, hausikii la mwadhini wala la mtekamaji msikitini. Kisha akatwambia wajumudul aini na jicho la uasidi. Alainu haqqun, jicho ni la kweli. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, alainu tudkhilul ibla eh, qidra kwamba lile jicho huenda likamsababishia ngamia kuingia katika nini, katika chungu. Alikuwa siwa kuchinjwa lakini moja kwa moja, kwa sababu amepita akapigwa na jicho la uasidi, basi yuenda ku kuchinjwa nyumbani watu wa mle. Kwa hivyo anatuambia Malik ibn Dinar anatuambia kwamba wajum, wajumudul aini na jicho la uasidi. Watulul amali. Jambo la tatu akatuambia na pia mtu kujipa matumaini mengi ya kuishi katika ulimwengu huu. Watulul amal, kurefusha matumaini, kaona mimi nitakaa, sitotubia leo, bado mimi ni kijana, bado nina umri, nitakwenda kutubia baada ya miaka kadhaa. Sasa wewe ya man gharahu ya man, kwa yule ambaye kwamba ameghurika na matumaini yake ambayo kwamba anayojipatia, basi almautu yati baghtatan, mauti ni kitu ambacho kwamba kinakuja kwa ughafla mno. Anasema mshairi, walqabru sunduku lamal, na kaburi siku zote ndio sanduku la matendo yako, yale matendo yako utakwenda kuyapata kaburini unapozikwa Abdullah eh, Abu Abdullah As-Saji Abdullah As-Saji anatuelezea nasema adh-dhikru lighairi ma yusilu ila Allah qaswata fi fil qalbi kukaa na kupiga papara kuzungumzia mambo ambayo kwamba hayakukaribishi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mambo ambayo kwamba hayakufikishi kwa Allah subhanahu wa ta'ala basi hii ni dalili kuonyesha kwamba moyo ni mgumu hii ni kuonyesha kwamba moyo ni mgumu waqala ibn al-qayyim anasema ibn al-qayyim al-jawzi anatuelezea anasema ma dhuriba 'abda bi'uqubatin adhamu min qaswat min qaswati al-qalbi wal bu'du 'ani Allah subhanahu wa ta'ala Anasema Ibn Qayyim, mja hajawahi kupatiwa adhabu na Allah subhanahu wa ta'ala iliyokali mno au iliyo mbaya mno kuliko mja kupatiwa moyo mgumu na pia vile vile Mwenyezi Mungu kumweka mbali na yeye Mwenyezi Mungu kukuweka mbali na yeye hii ni adhabu ambayo kwamba iliyo mno iliyo mbaya mno kwa sababu usipokuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala aina masiruka unaelekea wapi na mwisho wako ni upi kwa hiyo tulikuwa tumetoa ahadi kwamba leo tunakwenda kuangalia sababu zinazopelekea nyoyo kuwa ngumu tutataja sababu ya kwanza wanawazuoni wanatuambia al-inghimasu fi dunya walmunafasati alaiha sababu ya kwanza ambayo kwamba inapelekea nyoyo za wanadamu kuwa ngumu ni kwamba hawa wanadamu wanadumbukia katika dunia na pia vile vile wanapenda kushindana katika mambo ya dunia lihadithi abi mas'ud na hadithi hii tuliwahi kuitaja hadithi ambayo kwamba imetokana na abu eh, abi mas'ud radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا كتك حديث كما هي وفيه wa innal qaswa wa ghilad wa ghiladul qalbi fi fil fadadin mtume sallallahu alayhi wasallam akielezea kwamba qaswa kuwa na moyo mgumu basi hili ni jambo ambalo kwamba liko katika sehemu ya Yemen fadadin warabu wakitumia kama nundu ya, eh, nundu ya ng'ombe na pia vile vile mtume sallallahu alayhi wasallam akiashiria katika hadithi hii tukiangalia mbele mtume sallallahu alayhi wasallam anasema haithu yatlu qarna ash-shaytan pale ambapo kwamba kuna chomoza pembe za shetani rabi'ata wa mudhar kwa rabia na mudhar hizi ni jamii ambazo kwamba zilijishughulisha sana na mambo yao zikaachana na mambo ya dini zikawacha kushughulikia mambo ya dini kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam akazihusisha katika hadithi hii kwamba huko ndo sehemu ambapo kwamba basi kunapatikana na ugumu wa nyoyo nyoyo zinakuwa ngumu qala ibn al-qayyim anasema ibn al-qayyim mata ra'aita al-qalba utakapoona moyo kad tarhal anhu moyo huu tayari umeondokewa hubbullah, na mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, walistidadi liliqaih na moyo huu umeondokewa kabisa na maandalizi, hautaki kujiandaa kwenda kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wahalla fihi hubbul makhluq, na moyo kama huu ukawa umependa sana viumbe, umemchukia Mwenyezi Mungu, hauna mapenzi ya Allah, lakini ukawa ni moyo ambao kwamba umependa viumbe waridha bil bil, hayati dunya, na moyo huu ukaridhika na maisha ya dunia. watumaninihi watumanina na pia vile vile ukawa ni moyo ambao kwamba umejipatia tumanina kwa mambo ya dunia. Anasema fa'lam annahu qad khusifa bihi, fahamu kwamba moyo huu tayari ndio ushakumbwa moyo huu tayari ndio ushafungwa, moyo huu tayari ndio ushazuiwa, hautoona tena mbele. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashaupiga muhuri. Jambo la pili, atafritu fi iltizami awamiri llahi subhanahu wa ta'ala wal i'tidai ala almahrumat. Jambo la pili ni mtu kujiweka mbali na kuacha kutekeleza yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha, bali mtu huyu akawa yuko tayari kuyatenda yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Kwa ufupi, ikawa mtu huyu hafanyi maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, hayafati, lakini yuwafanya mambo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemkataza. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema, fabima naqdhihim mithaqahum la'annahum wajalna قلوبهم وجعلنا قلوبهم قاسية na aya hii inazungumzia bani Israil. Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala anasema walipoacha kushikamana na ahdi ambayo kwamba waliiweka, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwalaani hawa bani Israil waja'alna qulubahum qasiya, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akazifanya nyoyo zao basi kuwa ngumu mno, hazisikii mwadhini wala mtekamaji msikitini. Kisa na maana ni kwamba waliwacha kuyafata yale ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaamrisha, wakaachana na mambo ambayo kwamba yanahusiana na dini yao bali wakawa vichwa ngumu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, natija yake akawalaani na pia vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kafanya nyoyo zao kuwa ngumu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Jambo la tatu, ahbabi alkiram kathuratu dhunubi wal maasi duna tauba, ni kuzidisha madhambi na kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, wala mtu asiwe ni mwenye kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hili linakwenda kuufanya moyo wa mtu kuwa ni mgumu kiasi ambacho kwamba haisi akisomewa aya za Allah subhanahu wa ta'ala wala akisomewa hadithi za bwana mtume sallallahu alayhi wasallama azimuathiri عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حديثي أم يقوم بمتكانا أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمتوم محمد صلى الله عليه وسلم لسيما إن المؤمن حقيقة يا مؤمن إذا أذنب كانت نكتة نكتة السوداء fi qalbihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwamba mu'min anapomuasi Allah subhanahu wa ta'ala, anapofanya dhambi, basi katika moyo wake huwa kunapatikana do, e, tone ambalo kwamba ni jeusi katika moyo wake. Kutokana na maasi yake hujijenga tone ambalo kwamba ni leusi. fa intaba wa nazaa wastaghfara, ikiwa mumin huyu atakuwa ni mwenye kutubia baada ya kufanya dhambi, akaona kweli mimi nimemkosea Allah subhanahu wa ta'ala, akawa ni mwenye kumwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tauba wanazaa na akawa ni mwenye kuondoka katika yale maasi, yani akaachana nayo asiyafanye yale maasi. Sio wewe watubia kisha bado ogelea ndani ya maasi. Huyu akawa ni mwenye kujiondoa katika maasi kama yale wastaghfara, akawa ni mwenye kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala istighfara, akawa ni mwenye kuleta istighfara. Soqala qalba qalbuhu, basi moyo wake usafishika kwa yeye kutokana na hivyo, kwa yeye kuleta toba. Fa in zada zadat, ikiwa yeye atakuwa ni mwenye kuendelea na yale maasi, basi Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia kwamba katika moyo wake basi yale matone huwa ni yenye kuzidi, hatta ya'lu qalbahu dhakaran mpaka ikawa moyo wake basi utakuwa ni mwenye kuele, utakuwa ni mwenye kuenea ule weusi alladhi dhakara Allahu azza wa jalla fil Qur'ani, ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekwenda kutaja katika Qur'ani aliposema kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, katika nyoyo zao kumejaa weusi kutokana na yale ambayo kwamba waliokuwa wakiyafanya. Suratul Mutaffifin aya ya 14. قال الحاسبي رحمه الله أنا سيما حاسبي اعلم أن الذنوب تورث الغفلة جوا يا كوانبا مذنبي أولئت كغفليكا مذنبي أولئت كغفليكا والغفلة تورث القسوة na kule kughafilika ikawa wewe hufanya ibada kisa na maana umeghafilika, basi huku nako kunampelekea mtu kuwa na moyo mgumu, kunaleta kitu ambacho kwamba kinaitwa kaswa katika moyo wako. Walqaswa turathul bu'd min Allahi na ule moyo ukiwa mgumu basi mja uwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala husababisha mja kuwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala walbu'du min Allah yurathu nar na hakuna malipo mengine ya mtu ambaye kwamba aliyeko mbali na Allah subhanahu wa ta'ala illa ni moto kwa hivyo kule kuwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala kutampelekea mja kuwa ni mwenye kuingizwa katika moto kuwa ni mwenye kuingia katika moto wa naru jahannam wainama yatafakkaru fi hadha alahya, na yule ambaye kwamba atakayekwenda kufikiria kuhusiana na jambo hili basi ni mtu ambaye kwamba aliye hai. Wewe ukiwa uko hai, haya utakwenda kuyazingatia, utakwenda kufikiria kuhusiana na hili. Wa amma alamwat, amma wale ambao kwamba tunaita ni mayit, faqad amatu anfusuhum, basi ni nafsi zao ambazo kwamba zimekufa bihubi dunia kwa kupenda sana dunia. sifikirie kwamba mayit ni wale ambao kwamba wamelazwa makaburini peke yake, waweza kuwa watembea, tamshi ala thara wa anta mayit, lakini wewe ni mayit. Kwa sababu gani? Hubu dunia, umekwenda kuipenda dunia ukamsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Wa eh, alqulub, ule ugumu wa moyo, min thamarati almaasi ni matunda ambayo kwamba yanatokana na maasi ambayo kwamba mja anakwenda kuyafanya. Tutakwenda kutaja sababu ya nne, kisha tutamalizia khutba yetu kwa sababu hii, alghaflatu anillahi wa anitadabburi alquran wa an bi bikhalqi llahi wa adhimu qudratihi ni kughafilika na Allah subhanahu wa ta'ala, ukaghafilika na muumba wako, kisha ukakosa kuzingatia Qur'ani, na pia vile vile mja anapokwenda kutegemea viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, na akaona viumbe vile ndo vyenye uwezo, akamsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni sababu ambayo kwamba inapelekea moyo kuwa mgumu. Qala Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma. Anasema Mwenyezi Mungu katika sura Taha, suratu Taha aya ya 142 anasema yoyote yule ambaye kwamba atakayekwenda kupatia mgongo utajo wangu fa inna lahu maishatan dhanka, basi huyo atakuwa na maisha ambayo kwamba ni ya dhiki sana hapa duniani. wanahshuruhu nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, na atakwenda tutakwenda kumfufua siku ya kiyama mtu huyu kuwa kipofu. Wanawazuoni wamekwenda kutafsiri hii fa inna lahu maishatan dhanka, kwamba mja huyu kaburini mwake atakuwa ni mwenye kupata maisha ya dhiki kisha zaidi siku ambayo kwamba atakayofufuliwa kwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala basi atafufuliwa hali ya kuwa yeye ni kipofu e, qala abu suud fi qawlihi ta'ala law anzalna hadha alqur'ana على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال nadhribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Anasema Abu Suud ya kwamba kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, lau anzalna hadha alqur'ana, lau tungeiteremsha Qur'ani hii ala jabalin, kwa majabali, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyati llah, basi majabali haya hayangeweza kuhimili, bali mungeyaona yakiporomoka min khashyati llah kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala wa tilka al-amthalu nadhribuha linnasi na hii ndiyo mifano ambayo kwamba tunawapatia watu la'allahum yatafakkarun uenda watu hawa wakawa ni wenye kufikiria katika suratul hashr Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatutolea mfano kama huu anasema Abu Suudi urida urida bihi tawbih tawbih al-insani ala qaswati qaswati alqalbi kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa alitaka kumkemea mwanadamu kuhusiana na hili jambo la kuwa na moyo mgumu kwamba majabali yangeteremshiwa Qur'ani, majabali ungeyapata yakiporomoka kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu anasomewa aya za Qur'ani, mwanadamu anaonywa na aya za Qur'ani, mwanadamu anapewa, anapewa indhari, anapewa bishara njema na aya za Qur'ani, lakini hawi ni mwenye kuathirika. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hapa akataka kumwonyesha mwanadamu kwamba moyo wake usiwe ni mgumu wa adamu takhshiihi inda tilawatihi, na pia vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kataka kumuonyesha mwanadamu awache kuwa na tabia ya kutokuwa na khushu inda tilawatihi, wakati Qur'ani inaposomwa wa qillati tadabburihi fihi, na pia vile vile mwanadamu awe ni mwenye kuizingatia Qur'ani inaposomwa zile aya, basi awe ni mwenye kuzifikiria.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 وطاعتك ويا مقلب القلوب صرف قلوبنا على دينك وطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل اللهم على نبينا محمد وعلى